السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin mu na fatoyin rahama inda ni Shehu Bala Kabara nake gabatar muku da wannan shiri a halin yanzu tare da shehun malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke Jami'ar Bayar a nan Kano. A yau insha Allahu Asabar 24 ga watan a awwal shekara ta 1435 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da 25 ga watan 1 shekara ta 2014 za ku iya wato aiko mana da sakonnin tambayoyin ku kamar yadda aka saba ta lambobin waya wato sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuli bakwai sufuli daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sufuli bakwai sufuli daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sufili bakwai uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar sufili bakwai uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar akaramaka Allah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim daga aisha radiyallahu ta'ala anha tace قالت لرسول الله صلى الله hal واله وسلم يا رسول الله هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم تتي akwai kuwa ta rana da ta zo maka wace ta fi ranar uhud tsanani gare ka san ranar uhud rana ce da Allah ta'ala ya jarrabi muminai a cikinta bayan ya ba su nasara akan abokan gabansu na wani ɗan lokaci daga baya shi ya juye da mujiya kuma waɗanda suke <clears throat> abokan gabansu suka dawo suna bin su da suka da tsara aisha take tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama shin akwai wata rana da ka samu kanka cikin wani tsanani fiye da wanda ka taɓa samu a ranar Uhud النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشد إتا لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد, عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثالث يكي تشوى حقيقة ناغ مدى وتباتش ريدك متانيكي irin bacin ran da na gamu da shi ya ce kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba bacin ran da yafi samu na shine wanda na samu a ranar aqaba wace ce ranar aqaba yace iza aradtu nafsi ala ibni abdi yalin lokacin da na naje na tallata da'awata na tallata addini na ga wani mutum da ake kira ibnu abdi ibnu abdi kulal wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika fita bayan mutanen makka sun wa da'awarsa sun tsane shi sun sa masa tsahon zuka da tsangwama ya ga cewa ya kamata ya tallata wannan da'awar tashi ta musulunci a gurin mutanen da suke wajen madina watakila wajen makka watakila ko zai samu waɗanda za su karɓi wannan da'awa su ba shi kariya su ba shi goyon baya su taimaka mishi wajen yaɗa ta to shi ne rika fita ƙauyuka da suke abin nan wajen makka yana kai musu tallar wannan addini har ya je gurin wata kabila ya kai addinin zuwa ga shugaban wannan kabila wanda ake kira ibnu abdi ali falam yujibni ila ma arat annabi ce sai yake an samu abinda na kirawo shi zuwa gare shi da musulunci fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi sai na kama gabana na tafi cikin bakin ciki da damuwa falam astafiq illa wa ana bi qarni sa'alib ban ankara ba sai na ganna a wani guri da ake kira qarni sa'alib farafa'tu ra'si a daidai lokacin sai na daga kaina sama fa idza ana bi sahabatin qad adallatni fa nazartu sai na daga kaina sana sama sai kawai naga girgije ya min inuwa annabi yace sai na tsaya na kalli wannan girgije fa idza fiha jibril sai na ga jibrilu alaihi salam a cikin wannan girgije fanada ni sai ya kirawo ni faƙala ya ce inna allaha qad a qawla qaumika lak jibril ya ce da ni allah ta'ala ya ji maganar da mutanenka suka gaya maka wato bijirewar da suka yi maka wa ma raddu alayka da irin raddin da suka yi maka wa qad ba'atha ilayka malaka aljibali lita'murahu shi shi'ta fihim amma Allah ta'ala ya aiko maka da mala'ikan da duwatsu suke karkashin wato gudanarwarsa ka umarce shi da abin da ga dama abin da kake so ya yi wa ƙuraishawa ko ya yi wa abokan gabanka fanadani malakul jibal annabi ya ce daga nan sai mala'ikan duwar watsu ya kira sunana wa sallama alayya ya yi mun sallama sun makala sannan ya ce ya muhammad inna allaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ana malakul jibal Allah ta'ala ya ji irin maganganun da mutanenka suke faɗa maka kuma ni mala'ikan duwar watsu ne wa qad ba'athani rabbuka ilayka litamurani bi amrin bi amrika fama shi't Allah ta'ala ya aiko ni zuwa gare ka domin ka bani umarnin da ka ga dama in shi'ta an utbika alaihim al akhshabain in kana so in hade duwatsun maka guda biyu in murtsike da su فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا النبي يتي أكد أي هكا فاتانا Allah ta'ala ya fitar daga tsatsen waɗannan da suka kafirce mun suka kafirce wa addinin Allah Allah ta'ala ya fitar da ƴaƴa daga tsatsen su waɗanda za su bauta wa Allah ba tare da sun haɗa komai da shi ba wani hadisi yana gaya mana wani bangare na sirar annabi sallallahu alaihi wa alihi da tsarin da ya bi wajen da'awa kira zuwa ga Allah wanda yake nuna mana cikin ginshikai da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya kafa da'awarsa a kansu bayan haƙuri ya kafa da'awarsa akan bin al'amari a hankali bin al'amari daki-daki bin al'amari cikin ruwan sanyi ba tare da nuna wato tsanani ba ko tsauri annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da kasancewarsa annabi ne daga Allah wanda Allah ta'ala yake ba shi goyon baya yake karfafa shi ya kuma umarce shi da ya isar da abin da ya aiko shi da shi duk da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga tirjiya mai tsanani daga ƙuraishawa musamman ma dattawan ƙuraishawan shugabanni manya-manya waɗanda suka ja daga suka ce ba za su bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba domin suna ganin abin da ya zo da shi kamar wani abu ne da zai raba su da matsayinsu da darajarsu da mutuntakarsu suna ganin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wani abu da zai daidaita su tsakaninsu da waɗanda suke yaransu ko ya daidaita tsakaninsu da bayinsu zama na tsakaninsu da bayansu babu fifiko don haka sai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tawaye suka ce ba za su bi abin da ya zo da shi ba kuma ba su tsaya a nan ba suka yi ta kokarin yadda za su ga cewa sun karya annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awarsa sun ga ta suka ci gaba da cutar da shi wanda wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan rasuwar khadija matarsa wacce take ba shi taimako da dukiyarta take ba shi taimako da lallashin da take masa da kwantar masa da hankali sannan kuma bayan rasuwar baffansa abu talib wanda yake ba shi kariya yake ba shi taimakonsa da zamantowarsa ɗaya daga cikin dattawan makka to bayan rasuwar waɗannan mutane guda biyu sai cutarwar shawa ta tsananta ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa al'amurra suka nemi su tsaya cak domin masu shiga addinin musulunci suka fara jin tsoron kada su shiga domin ganin irin wani matsananciyar azabar da shawa suke ganawa annabi sallallahu alaihi wasallam suke ganawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da gaba da kiyayya da tsangwama da suke nuna wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunanin ya fita waje ya samu waɗanda za su taimaka masa cikin wannan da'awa su kuma sauran kabilun ƙurashawa sauran kabilun larabawa waɗanda suke wajen garin makka suka tsaya suna jiran su ga yadda za ta kaya tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗannan manya-manyan dattawan ƙuraishawan suna jiran su ga ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasara sannan idan suna da sha'awar su bi shi su bi shi bayan ya samu nasara ko kuma idan al'amarin sa ya zo ƙarshe to shi kenan daman su ba su sa aka ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fice tallata musu addinin sai ya kasance sun watsar da wannan addini sun ƙi karɓarsa annabi sallallahu alaihi ya fita daga garuruwansa yana cikin bacin rai da bakin ciki ganin irin baƙaƙen maganganu da suke gaya masa wannan ta sa Allah ta'ala ya aiko masa da mala'ika mala'ikan da harkar duwatsu take a hannunsa wanda Allah ta'ala ya sanya lamuran duwatsu a hannunsa cewa gashi nan Allah ta'ala ya aiko shi sai abin da ka sa shi sai umarnin da ka ba shi haka mala'ika ya ce gani Allah ta'ala aiko da zuwa gare ka ka umarce ni da abin da ka ga dama ka umarce ni da shi ne mai zartarwa ne idan ka ce in ɗaga duwar wasu zuɗin nan na makka wanda suka sa ƙurai shawa a tsakiya in saukar musu da su a kansu in kwankwatse su to ni mai yin haka ne amma annabi sallallahu alaihi wa sallama kasancewar sa Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga duniya kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bai zamo azaba ba ga duniya ya zamo ya zamo rahama ne ga talikai duka musulmin su da wanda ba musulmi ba sannan da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina da'awarsa akai nabin abu sannu sannu nabin abu cikin hankali cikin nutsuwa ba tare da nuna karfi ba ko ba tare da nuna ainihin wani abu wanda yake za a kai ruwa rana ba da haka annabi sallallahu alaihi sai ya ce bal arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu wa la yushriku bihi shay'a fata na Allah ta'ala ya ya fitar wato ƴaƴan waɗannan mutane daga tsatsansu wanda Allah wanda za su bauta wa Allah ba tare da shirka ba kuma haka aka yi Allah ta'ala ya fitar da ‘ya'yansu waɗannan manya-manyan gaggagaggan kafiran ‘ya'yansu suka musulunta suka zama masu taimakon addinin Allah irin su Khalid ibn walid irin su Ikrima ibn Abi Jahal su Safwan ibn Umayya da dukkanin waɗannan iyayensu manya-manyan kafirai ne waɗanda suka ja daga suka yi tirjiya suka yi ƙarin ga sun ga ƙarshen annabi sallallahu alaihi wasallam da awarsa Allah bai ba su nasara ba sai shi ƴaƴansu sun zama manya-manyan komandoji a cikin rundunar musulunci waɗanda suka yi wato fafutuka da gwagwarmaya wajen su ga sun yada addinin Allah shi yasa wato komai bin shi cikin sannu-sannu cikin ruwan sanyi ba tare da nuna ainihin kaushi ba yana taimakawa wajen abin ya samu nasara shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin littafin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana wato tausasawa a cikin al'amari ba za ta kasance cikin kowane irin al'amari ba face sai ta sa al'amarin yayi wato sai ta kawata wannan al'amarin ta sa shi ya zama abin sha'awa ba kuma ba a kuma taɓa rasa tausayawa ko tausasawa a cikin al'amari ba face al'amarin yayi muni annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata wannan magana yayin da ainihin yahudawa suka shigo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce da shi assalamu alaikum wato suka yi masa mummunar addu'a wacce halaka tabbata a gare ka aisha ta ji abin da suka ce sai ta daga murya tana wa alaikumul la'anatu wassamu wa wa ila akhirih wato tana ta gaya musu halaka dai ta tabbata a ganku da mutuwa da na'anar Allah da kaza da kaza to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Aisha me yasa take haka sai ya rasulullah baki ji abinda baka ya rasulullah baka ji abinda suka ce ba yace ni ba baki ji abinda na gaya musu ba suka ce assalamu alaikum ni ko na ce wa alaikum saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ce mata inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wala yunza'u min shay'in illa shana a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisha inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa ya Aisha Allah mai tausasawa ne yana son tausasawa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'urf yana bawa mutum nasara ta hanyar bin abu cikin ruwan sanyi da tausasawa nasarar da ba zai bashi ba idan yace zai biyo ta hanyar amfani da karfi nabi cewa ma la yu'ti 'ala ma Allah yana bawa mutum ta hanyar bi ta tausasawa da lausasa kalma da lausasa zance da lausasa mu'amala abinda ba zai ba mutum ba ta in yabo wata hanyar daban saboda haka ne ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin muslim na jarir ibn abdullahi al-bajali man yuhramu ar-rifqa yuhramu al-khair wanda duk aka haramta masa bin wato tausasawa to wani an haramta masa alkhairi gaba daya Allah ka da mu amin summa amin malam tambaya ta farko tana cewa ya ce malam mahaifin ya rasu ya bar mana gona ni kuma ni kadai nake noma a gonar sakamakon yan uwana ba mazauna ba ne to duk sanda na yi girbi sai na cire musu kasansu ko kuwa ko kuwa ba su da haƙi a ciki tunda gona ba taka bace kai ɗaya ta ka ce da 'yan uwanka matukar dai zaka noma to ya kamata a ce kun yi a bisa yarjejeniya da su akan cewa zaka ka ci gaban nomawa saboda kai ne mai noma su kuma suna da wani kaso daga cikin wannan gona don haka idan ka noma ga abin da za ka ba su daga cikin abin da aka samu na amfanin noma za ka ba su kaza cikin ɗari kaza cikin kashi kaza wato a ware wani wani kaso wanda zai zama shine abin da ya kamata a basu amma cewa ba su da haƙƙi wani ai ba haka ba ne tunda suna da haƙƙin ƙasa daga suna da haƙƙin abin da za a noma a cikin ƙasar sai dai idan su suka yi suka ce ka noma abin da duk samu mun bar maka wannan shi kenan da yardar su kai da amincewar su kai wannan babu wani abu amma in ba wannan ba to ya kamata ya zama akwai wata yarjejeniya tsakaninka da su akan za ka noma ƙasar a yaya suke gani kuma me suke ganin ya kamata a basu ko kai mai kake ganin za ka iya basu kai tambayar da take cewa malam yaya matsayin azumin wanda ya fitar da mazi mazi baya karya azumi bisa magana da take mai rinjayi mazi baya daga cikin abin da yake karya azumi sai dai ana son mai azumi ya nisantar da kansa daga dukkan wani abu da zai sa masa sha'awar da hada zai fitar da wani abu na wato hada zai fitar da maziyinsa yana da kyau ya kauce wa dukkan wani abu na sha'awa domin gudun hakan ta faru saboda annabi sallallahu salama a cikin hadisi kursi da Allah ta'ala yake cewa yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajili yana barin cinsa da shansa da sha'awarsa to kaga ashe ana bukatar mai azumi ya kaucewa abin da yake zai ja masa shawa amma da a ce maziyi zai fito masa saboda tunani ko kallo ko wani abu ba a cewa azuminsa ya lalace sai za a ce ya yi abin da bai dace ba kuma zai iya zama sanadiyar samun tasgaro cikin ladan azuminsa ba ingancin ko tabbatarsa ba na'am sai tambayar da take cewa malam idan mutum yana neman auren mace in ya je zance za ta fito ne cikin hijabi ko kuwa ko karamin mayafi ma za ta iya sanyawa a ka'ida a musulunci mutum zai auri mace ana so ya kalle ta ya san wato ya ga abin da zai sa shi auren nata wato ba a ce in zan mutum zai auri mace ba ya zama na ko an kai mishi ita ba tare da ya san wacce ce ba ba ko kuma a cikin duhu za a nuna masa ita ko cikin niqabi baya ganin komai a jikinta da safa a kafarta da hannunta ba ba haka musulunci yace ba lokacin da wata mata ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ci ta ba da kanta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ibn Sa'ad a cikin Bukhari da Muslim yake cewa فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوب نظره وصوب نظره annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta ya daga kai ya kalle ta ya dube ta sosai sannan sai ya sunkuyar da kansa fa to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta tunda a lokacin tana bijiran masa da kanta ne akan ya aure ta da ya ga ba wacce zai aura ba ne sai ya kasance bai ce komai ba har wani ya tashi ya ce shi yana so aura masa hakanan ya tabbata a hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ɗayan ku ya nemi mace da aure falyanzur ilai ilai ilaiha falyanzur ila ma yad'u ila ma yad'uhu ila nikahiha idan ɗayan ku ya nemi mace da aure to ya kalli ya kalle ta ya ga abin da zai sa shi aure ta don haka ya halatta ga mutum ya kalli matar da zai aura domin ganinta ya ganta shi zai sa ya ji cewa ta yi masa kuma ta yi masa ba shi ya sa lokacin hadisan abu huraira lokacin da wani ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri wata mata daga cikin matan madina annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ganta ya ce a'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce je ka ganta fa innahu ahra an yu'zama bainakuma ka je ka ganta wannan shi zai sa a samu dankon wato auratayya da zamantakewa tsakaninku saboda ka sharadi wato yana daga cikin abin da ake bukata a aure wanda zai aura ya ga wacce zai aura wacce za ta aura ta ga wanda za ta aura wacce za ta aure ta ga wanda za ta aura wanda zai taimaka wajen an yi auren ya zama na auren yayi ya ya wato yayi karko sabanin idan ya kasance ba wanda ya ga wani sai dai me ya kamata ya gani tare da ita akwai maganganu daban-daban na malamai amma abin da yake sahihi shine ya halatta ya ga fuskarta ya halatta ya ga tafin kanninta ya halatta ya ga koda kurinta ne ah, koda ta sani ko bata sani ba kuma gani din nan ba wai kullum kullum ya zo ya gani ba ko da rana ɗaya ce wasu malamai suka ce ya halatta ya ganta a cikin kayan da take zama da su a cikin gida wato kamar misali ya ganta a cikin gida mace ta kan zauna ko rikici ba ɗaukali ko rikici ta zama ba abin nan akwai muhammad ibn maslama ya kasance yana neman wata da aure sahabi ne na annabi sallallahu alaihi ya kasance yana neman aure ya kasance yana fakon ita matar domin ya ganta a cikin yanayinta na al'ada saboda galibi wasu matan ba sa gyara kansu sai idan sun cewa mai neman su da aure zai zo to a lokacin ne za su yi kwalliya a yi shigar da in an yi auren ba lalle ne ya ganta haka ba to watakila zai iya ganinta a cikin wani yanayi wata kama ya zaci cewa haka take sai kuma an yi auren sai ga dattacin ta canza ba yadda ya san ta makafin a yi aure to kuma daga nan sai ka ga wani abu na ke ya fara shiga zuciyarsa sabanin idan ya ganta na cirar dinta wato a yadda take ba tare da ta caba wani kwalliya ta yi wani ado ta yi wani eh, abin nan zane-zane a fuskarta ba shafa-shafa a fuskarta ba ta wani lokacin zai san cewa eh wannan ta yi masa ko ba ta yi masa ba illa iyaka dai abin da aka sani shine ba wai duk sanda zai je zance ta ci kwalliya ta fito ba dan kwali ko ba lullubi a ce ce wai saboda yana neman ta da aure a'a wannan wani abu ne wanda zai iya faruwa sau daya watakila amma ba a yadda cewa ya sake faruwa ba wannan shine abin da malamai suka faɗa amma sauran kwanakin da zai je gurin ta zance ta fito cikin hijabinta ta fito cikin suturarta mm, ta kamala tunda bata zama matar shi ba bare ya ci gaba da zama da ita a cikin wani yanayi da bai dace ba sannan kuma a sani ba daidai ba ne a musulunci mutum ya ce ya je zance ya zauna daga shi sai wacce zai aura a wani guri wanda yake keɓantacce wanda babu wasu da za su gilma gurin wannan babu shakka ya saba koyarwa musulunci ko su shiga wani ɗaki su kulle ko su zo wani wani wani su kulle kansu wani guri dai wanda ya kasance akwai halwa a ciki babu wani wanda zai getta a gurin ko ya wuce ta gurin wani ya saba musulunci domin haramun ne mutum ya zauna da matar da ba matarsa ba ba muharramarsa sama daga shi sai ita to shi dan zai zama na uku su kamar yadda manzo sallallahu alaihi ya faɗa na'am sai tambayar abubakar hamza ya ce malam ya halatta na ba mutum kuɗi don yayi yi min addu'a to ita addu'a ibada ce ibada kuma ana buƙatar mutum ya yi ta da ikhlasi wato ya yi ta dan Allah ya yi ta don Allah ba don an biya shi ba yadda ka san ba ka yin sallah a biya ka ko ka ce ka azumi an biya ka to haka ita ma addu'a ibada ce Allah ta'ala yana cewa ah, ubangiji ta'ala yana yana cewa da'uni astajib lakum وقال ربكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي an جهنم داخرين jahannama dakhirin ubangijin ku yace ud'uni Allah ta'ala ya ce ku roƙe ni astajib lakum zan ansa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati sai ce waɗanda suke girman kai ba bauta mu kaga wannan ya nuna cewa addu'a ibada ce bautar Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada sauraka addu'a ibada ce ibada ko ba ka yi dan abiya ka wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad ba a umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna masu tsantsanta addini wato suna masu yin addinin danshi haka addu'a ba a yin ta a ce an biya mutum ya yi addu'a amma don kawo mutum sadaka misali ka dawo dukiya ka ba mutum sadaka ka ba shi ka taimaka mishi shi kuma ya maka addu'a wannan kaga kai kayi da niyyar sadaka sadaka ibada ce shi kuma yayi addu'a saboda ka taimaka masa amma a ce ita addu'ar ce aka biya wa kuɗi to wannan bata yi ba kuma umma mutum ya yi wannan to a banza shi wancan da ya karbi kuɗi ya yi addu'a bai yi abin da ya kamata a ibada ba domin ikhlasi ba don haka ibada sa ba ta je ko ina ba kai kuma da ka kuɗin ka bayar bai zama sadaka ba mun sadaka za ka yi wani abu ne don Allah ba laifi ko mutum sadaka da niyyar ga ta ibada ce kai kusanci da ita zuwa ga Allah kai ta wasali da ita shi kuma ya taimaka maka yi maka addu'a wannan shi kuma wani abu ne daban amma a biya kuɗin addu'a wannan babu shi a musulunci na'am sai tambaya ta gaba wanda yake cewa malam a taimaka a gaya mun ma'anar riya ce riya riya shine yin wani abu na ibada wanda ake yi wa Allah amma don wani Allah mutum ya yi shi don yabo ko da ana gani a ce ya yi ko don a ce ya iya ko don wani abu da zai samu na duniya wanda shi ake cewa riya ko mutumin da zai tashi zai salla don ganin mutane ya yi sallah saboda ganin mutane ah, suna ganin shi su ce masa masallaci ko ya tsawaita ruku'u ko ya tsawaita sujada dan kawai mutane su gan su yabe shi da wannan to wannan yayi riya riya ta kan iya kasancewa akwai riya da musulmi zai yi akwai riya ta munafiki riya ta munafiki tana kasancewa ne cikin asalin addini shi karan kansa addinin riya yake wato yura'i fil islam nafsihi shi kansa musulunci yake wa wato yana cewa mutane musulmi ne shi alhalin a zuciyarsa ba musulmi ba ne wani ita ce riyata munafiki akwai ta musulmi shi musulmi ne ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah ya yadda da abinda Allah ta'ala ya farlanta masa na ibada amma kuma wani lokaci yakan yi wani abu don mutane su kwarzanta shi su yaba shi to kaga wannan yana nan a musulminsa amma ya yi wani aiki da zai iya yayi abin da zai iya rushe masa ayyukansa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisin muslim wanda ya rawaito daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu Allah ta'ala yake annabi yake cewa Allah ta'ala yana cewa ana aghna shuraka an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu na fi dukkan wani abokin tarayya wadatuwa ga barin shirka Allah ce duk wanda yayi wani aiki ya hada ni da wani to zan bar shi shi da aikin sa sauraka wannan riya da take faruwa a cikin aiki na musulmi idan ta faru a cikin wato niyyar aikin mutum ya yi aiki ya yi niyyar yinsa don wani to ta bata aikin gaba daya ko ya yi aiki ya yi ni wato ya yi riya a cikin abin da yake jigo ne rukuni ne a cikin wannan aikin kamar mutumin da zai yi sallah ya yi riya a cikin rukun sallar ko ya yi riya a cikin tsayuwar sallar ko ya yi riya a cikin sujjadar sallah din kaga tsayuwa da ruku da sujada duk rukuni ne a cikin sallah kuma riya ta shiga cikin rukuni to shi mata bata aikin gaba daya akwai wani aikin da yake aiki ne guda daya amma kuma yana karkasuwa to irin ya ta shiga wani bangaren sa ta bata iya inda ta shiga sauran ayyukan kuma za su kubuta kamar azumin ramadan azumin ramadan ibada ce dunkulalliya guda daya ta ce azumin watan ramadan to amma tana karkasuwa a ce azumin ɗaya ga wata na biyu ga wata na uku ga wata to da ce mutum zai yi azumin biyar na farko don Allah sai kuma ya yi biyar na biyu don wani Allah ko ya goma ta farko don Allah goma ta biyu don wani Allah to nan goma ta biyu a goma ta farko ɗin ta karɓu goma ta biyu kuma ta ɓaci waccan da ya yi don Allah Allah ya karɓe ta zai ba shi lada zai ba shi lada a sannan wanda ya yi kuma su kuma ba don Allah ba Allah ba zai karɓi wannan aikin ba aikin ya rushe saboda ita ibada ce dunkulalliya guda ɗaya amma kuma takan iya karkasuwa amma sallah a misali sallah a zahar mutum ya yi raka a farko don Allah ya yi ta biyu don Allah sai ya zo da ta uku da ta hudu sai ya yi la'akari cewa ashe akwai wasu masu na ganinsa sai ya ƙara ta sallarsa saboda su to kaga anan ba a cewa raka'o'i biyu sun karbu na farko biyu tunda wannan ibada ba ta karkasu ba ta sallah azhar raka'at ta hudu din nan sai ta cika take zama sallah azhar ba ta zama sallah azhar ba don haka gaba ɗaya sallarsa ta rushe don haka irya kan shiga ta rushe aiki gaba ɗaya ko ta shiga aiki ta rushe iya inda ta shiga sauran da bata shiga ciki ba ya zama ya kubuta riya wani abu ne mai muni kwarai da gaske shi yasa ah, Allah ta'ala ya kushe wa munafukai da aikin riya wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna allaha illa qalila wa lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un da haka yana da kyau musulmi ya kokarin barin riya ya bar yin aiki dan wani Allah ya bar yin aiki dan ayaba masa ya bar yin aiki dan jama'a ya aiki saboda Allah ta'ala ya sa shi saboda neman yarda Allah da neman sakamako a gurin Allah to wannan shine zai kubuta da riya ah, amma wanda zai yi saboda kawai tsantsar yabo to wannan ba shi da komai sai wannan yabon da zai samu ranar gobe kiyama ba zai nemi wani lada a gurin ubangiji ba Allah ta'ala zai ce ya je gurin waɗanda ya aikin saboda su su biya shi inda kuma ba za su iya tsinana masa komai ba su masu takansu suke a wannan rana lafiya shi ba amin ah, sai tambaya ta gaba wadda take cewa malam menene ma'anar suna marakisiya shin ya halatta a sashi to gaskiya a larabci ne ban gane wani abu maraƙisiya ba a dai ana neman ma'anarsa ban gane ma'anarsa ba amma shi suna kuma idan dai ba ya bayyana da wata mummunar ma'ana ba ka gada ma za ka iya sa wa kanka wannan sunan ba a ce haramun ba ne kasa sa to ana neman kuma a ji meye ma'anarsa na dai san abin da ake kira arraqsu da larabci arraqsu shine a rawa matar da take rawa a raƙisa ake ce mata to in ana so a kawo maganar rawa ne to kaga anan dai bai da kyau tun da bai kamata tun ya sa wa yarsa a sunan mai rawa ba ne rawa ba wani abu ne da ake yabo ba wani abu ne da ake so a ce ga wata yan rawa ce wannan ba wani abu ne da yabo to in har wannan ma'anar ake nufi duk da cewa a larabci kalmar marakisiya ba ta wannan ma'anar ba to zai zama baya da kyau sun kuma a'a wani kawai dai suna ne dai kawai an dai ce marakisiya marakisiya amma ba a san ma wata ma'ana da yake nuna ba to wannan an gama mutum ya gada ma zai sa wa yarsa duk da abin da aka fi so shine ya sa mata suna mai asali sunan da zai yi fata ta kwaikwayi mai sunan na asali ya sa mata aisha radiyallahu anha ya sa mata aisha domin ta yi koyi da aisha radiyallahu anha ya sa mata hafsa domin ta zama ta dosani wani halaye na hafsa ko zainab ko maimuna ko wani abu mai kama da wannan wannan shine ne abin da aka sani a shara'anci galibi mutane wani lokaci sukan kwashi sunaye kawai ne sun ji ana faɗa su sawa 'ya'yansu da kuma ya kamata a yi bincike a san suna wanda yake mai kyau a samu saboda suna yana da tasiri a rayuwa idan suna yana da tasiri a rayuwa akwai hadisin buraidata al-aslami da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan zai yi aiki idan zai aiki ya kirawo mutum sai ya sunansa mai daɗi ne to akan ga farin ciki a fuskar annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ga alamar farin ciki da da da da murna a fuskarsa kuma ya aiki wannan mutum idan kuma ya kirawo mutum ya tambaye sunansa ya zai sunansa ba shi da dadi to akan ga wato bacin rai a fuskar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yakan fasa aikin wannan mutum shi yasa a gazwatul abin asulhul hudaybiyah lokacin da qurayshawa suka turo suhail ibn amr ya zo a kulle yarjejeniya ko ya tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi lokacin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya sunansa aka ce suhail suhail daga sahal ne sahal kuma yana nufin sauki sai ya ce sahalallahu amrakum Allah zai sauƙaƙe al'amarinku da lokacin ana cikin wata turkaniya an yi kiki kaka ba mamaki ma yake ya balle a daidai lokacin to yana ganin suhail da ya tambaye sunansa aka ce suhail suhail kuma daga sahal ne sauki sai ce to Allah zai kawo muku sauki cikin al'amarin ku ashe kaga suna mai kyau yana da tasiri don haka yana da kyau iyaye su kokarin sawa ya'yansu suna mai ma'ana suna mai tarihi suna wanda za su yi sha'awar su ji tarihin masu wannan sunan na'am na'am sai tambayar sani kawo ya ce malam ya hukuncin wanda ya bi sallar juma'a sau biyu sallar juma'a ba a yin ta sau biyu farilla duka sallolin farilla ba ba a yin su sau biyu ba za ka yi azahar ba ka sake yin azahar sai la'azar ka sake la'asar sai magariba ka sake magariba ko kai juma'a ka sake juma'a hadisi ya tabbata cikin musa imam ahmad sunan ad-dara da bai haƙi da ibn hibban hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tusallu salatal maktubati la tusallu salatal maktubati marratayn kada ku sallaci farilla sau biyu haka wannan hani ne da annabi sallallahu alaihi sallam yayi game da sallatar farilla har sau biyu ba laifi ka sallaci farilla idan ka zo ka ga ana sallar farilla ka shiga ayi da kai amma kai a matsayin nafila ka yi ta da niyyar nafila wannan babu laifi ya halatta kamar yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin ah, zaid ibn arqam da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci asuba sai ya hango wasu mutane guda biyu a zaune su ba su yi sallar ba tare da su annabi ya ce a je da su a kirawo su aka je aka kirawo su faji a bihi matar ta idu fara'isuhuma aka zo jikinsu yana rawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce cewa da su ma balu kuma lam tusalli ma'ana da ya same ku ba ku yi sallah tare da mu ba suka ce ya rasulullahi sallaina fi rihalina mu mun yi sallar mu a masaukan mu amma abin ya faru ne amina ce mun yi sallah a masaukan mu annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan sallaitu fi rihalikum thumma ma masjid jama'a fa sallu ma'ahum thumma ma masjid jama'a fa sallu ma'ahum fa inna fa innaha lakum nafila idan kun yi sallah ma a gidan da jin kuka zo gurin da ake sallar jami'i to ku shiga ayi da ku sai ta zama muku nafila da aka babu laifi da aka shiga a yi sallar da kai a matsayin nafila amma ka je aka yi sallar da kai a matsayin juma aka sake yi mata juma'a da juma'a da kai to wannan ka saba koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam na'am sai tambayar khalifa hamza sani mai nagi ya ce malam girki wajibi ne ga mace ko kuwa ihsani ne kawai to allah ta'ala raba ayyuka ya yi gida biyu rabi ya ɗora namiji rabi kuma ya dora wa mace namiji ya je ya yi fafutuka ya nemo wa matarsa ci da sha ya nemo matarsa da 'ya'yansa ci da sha ta kuma ta kula da sha'anin gida haka musulunci ya tsara kamar yadda Allah ta'ala ya ce ar-rijalu qawwamuna nisa na faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima faƙo min amwalihim mazaje su ne ke da shugabanci akan mata saboda abinda Allah ta'ala ya fifita sashin su eh, akan sashi da kuma abinda su mazan suka ciyar na dukiyarsu kaga shi ciyarwa tana kan namiji shi zai fita je nemo su kuma mata Allah ta'ala ce wa karna fi kunna ku yi zaman ku a dajin ku su zauna su yi ta bacci ko ku su zauna su kula da sha'anin gida su kula da tarbiyya su kula da abincin da yara za su ci su kula da abin da mai gida zai ci in ya dawo da shi yasa za mu ga asirar annabi kakaf za mu ga matan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowace tana aiki ta hanyar girki da kula da gida babu wace matar sahabin wani sahabi da ta bijire kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce kin daidai duka haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke a gida su suke girki su suke abin nan su suke shara su suke dukkan abin da ya kamata mace ta a gida su suke yi hakanan ma ƴaƴansa da yawa aure sallallahu alaihi wasallam su ma su suke hidimtawa hidimtawa mazan su har ma wata rana Fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha ta kasance saboda yawan saboda wahalar nika har hannunta yana yin kanta saboda nika da take za ta yi nika da ya surfe a mahaifiyar sai na ali fatima bintul asad ita kuma ta fita ta samu ruwa a waje shi kuma sai na ali ya ce can ya nemo musu abin da za su ci sha to sai aka kawo sai a sai sai na ali sai ce da ita ki je wa gurin maza Allah sallallahu an kawo irin bayin nan da ake ribatowa a gurin yaki to ki ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu dan aiki ya ba mu khadim sai ta je ta samu annabi sallallahu alaihi baya nan sai ta gaya wa Aisha radiyallahu ta'ala anha ga bukatar ta idan annabi sallallahu alaihi ya zo a gaya masa da annabi sallallahu alaihi ya zo aka gaya masa sai je ya same su har gida sun shirya ma sun shiga daki ya shiga cikin dakin ya same su ya zauna tsakankanin su yake cewa ya ji bukatar ta to ba zai gaya musu abinda ala adullukuma ala shay'in khairin min khadim ba zan na muku abinda yafi alkhairi ba yafi abinda kuke nema na mai muku hidima yace idan za ku kwanta ku yi kabbara ku ce Allah subhanallahi sau 33 subhanallahi walhamdulillahi sau 33 wallahu akbar sau 34 fazalikuma zalikuma khairul lakuma min khadim annabi ce in kuka yi wannan ya fi muku alkhairi sama da khadimin da kuke bukata to kaga wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa yarsa cewa ta tsaya ta hidimta wa mijinta bai ce ke ya zaki ta wahala ba ai shi ya kamata ya zo ya ko ya samu wanda zai yi amma ke ya zaki wahalar da kanki sai ya dai ya nuna mata abinda za ta yi na zikiri da wuridi wanda zai taimaka mata wajen ta samu karfin zuciya da karfin hali na ta ci gaba da abin da take sai na ali ya ce bai hatta a lokacin da ake fafatawa a sifin bai taba kwantawa bacci ba tare da yawan addu'ar ba wato ba tare da yayin wannan zikirin ba saboda haka wannan shine abin da aka sani a rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna fita matan su sukan fita su je su wasu ma su yi kirare su dauko ruwa da haka mace tsata ayyukan gida ba ce wai ai ihsani ne ba to in ka ce ihsani ne ma'ana shi ya bar kasuwa ya zo ya zauna ko ko a kullun ya rika yi miki take away yana kawo miki kina ci ke ba za ki girka ba sai dai aje a sayo ko aje a dauko wanda za ta rika girki ana biyan ta to ba shi da wannan ikon ba ya zai yi zai za ki fasa cin ne ko ko shi zai fasa fita kasuwa ne zo ya zauna don yi miki girki kaga wannan akwai toshewar basira duk malaman da suke cewa ai mace ko bata yi ba wannan mustahabbi ne in ta ga dama ta in ta ga dama ta ki wannan ba suna faɗa wa mutane sirrin musulunci bane sirrin musulunci kakab zaka samu inda mata suka tibire ba ba kuma matan da suka kai matan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tsarki da daukaka da daraja amma hakan suke yi ba wanda suka kai matan annabi sallallahu alaihi wasallam amma haka suke ba wanda suka kai ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam amma haka suke to wata kuma ta ce ita shafafiya da mai ce ai mustahabbi ne in ta ga dama ta in ta ga dama ta ki wannan ba ba shine ba shine tarbiya ta musulunci ba tarbiya ta musulunci an danka sha'anin gida a hannun mace ta kula da shi an danka sha'anin nemo abinci kuma a kan namiji ya fita je nemo abinci ta hanyar da ta dace a samu a ce shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mubaya'a da da mutanen makka lokacin hindu bintu abin su abin sufiyan hindu bintu otuba matar abu sufiyan ta zo cikin masu mubaya take ta rasulullah ina ba sufiyan zauji rajulun shahi la ni min malihi ma ni wa yakfi abna'i fa'a akhudhu min malihi tace ya rasulullah miji na abu sufiyan mutum ne wanda yake da mammako yana da yan rowa baya bani isasshen abin da zai ishe ni ni da yayana wato yana bani amma baya isa na ɗan ebo wani abu daga dukiyarsa annabta da alaihi ce kuzi min malihi bil ma'ruf khudhi min malihi bil ma'ruf ma waladaki ki dauki abin da zai ishe ki bukatar ki ya ishe yayanki wato kada ki zura jiki kake zulma da yawa ki rika kwasan masa dukiya ki dauki gwargwadon abin da zaki ciki sha ke da iyalinki wannan ya nuna cewa a gida take kula da yara da cin da shansu amma in ya tashi bar mata abin da za ta yi na cefa ne baya bar mata isasshe saboda haka take fatawa mutum da shi baya bayarwa amma ta san inda yake ajiyewa ta iya daukan abin da za su sayi abinci da ita da 'ya'yanta su ce ya ishe su annabi ya ce ka iya dauka ba haka mace ita aka sani da wannan don haka abin da ya dace mace ko ya waje ba akan mace ta shi ne wannan amma ba daidai ba ne a rika cewa mace ba lalle ta yi girki ba in ta gada ma ta yi ba lalle ta yi shara ba in ta gada ma ta yi in ta gada ma ta wannan ba tarbiyya ba ce ta musulunci sai tambayar ai kai gama yake cewa malam bayan annabi yusuf alaihi salam ya haɗu da mahaifinsa a misira shin ya ci gaba da zama ne a can ko sun dawo garin su na asali a ya ci gaba da zama a can ai daga nan ne ai banu isra'il suka zauna a masar wanda har ya kasance fir'auna da kabilarsa suka ci gaba da gallaza musu wato dalilin zaman banu isra'il kenan isra'il shine yaqub alaihi salam ya'yansa da jikokinsa da duk wanda suka fito su tsuwansa su ake kira banu isra'il wato ya'yan yaqub ya'yan yaqub wanda ake kiransa isra'il kullum ta'ami kana hillan li isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min kabli an tunzala at-taura haka yaqub shine isra'il ya'yansa sune ake ce bani isra'il ya'yansa da jikokinsa to farkon zuwan su masar shine lokacin da shi annabi yusuf alaihi salam aka sayar da shi ya zo ya zama wani abu a masar lokaci iyayensu suka dawo kuma shi kenan duk dangin ‘ya'yan annabi yaƙo suka dawo nan wanda su ne al'asbab su ne jikoki wanda ta nan aka samu zurriya ta bani isra'ila suka yadu da haka su ne fir'auna ya ci gaba da gallaza musu har allah ta'ala ya turo annabi musa don ya kubutar da su daga azabar da fir'auna yake nuna musu sun ci gaba da zama a nan na'am sai tambayar muhammad sagir ya ce malam wajibi ne ga mai wankan janaba sai ya yi alwala a alwala ba wajibi ba ce a cikin wankan janaba mustahabbi ne yin alwala sifa ce ta kamala sifa ce ta ba sifa ce ta siha ba ba sifatu sihhatin wa ijza bane sifa ce ta kamala yana so ka samu lada doriya akan wanda shi bai yi alwala ba to sai kai alwala amma dan baka yi alwala ba kai wankan jaraba wankan ka yayi na'am wannan tambayar kuma ta ce malam menene hukuncin yin tsago a fuska to a ka'ida ba a san mutum ya canza halittar da ubangiji ta'ala ya yi masa sai idan wani wani aibi ne ake bukatar a cire wato kamar mutumin da aka aka aka haife shi da ya tsoshi da misali cindo ake ce masa ko to a ce a cire wannan yatsan na shida kaga asali halittar dan adam ba yatsu biyar ne ne zo shida sai a cire shida to idan ba wani abu bane wanda ya shafi gyara ta fuskar aibi ko wani abu ne cutarwa a jikin dan adam a cire masa to asali zaka bar halittar ka yadda take ba tare da ka canza ta ba canza halittar Allah ta hanyar yin wani abin da ba haka Allah ta'ala ya yi ka da shi ba wannan eh, aiki ne na shaidan zugar shaidan ne tun lokacin da ya yi wa Allah ta'ala alkawarin sai ya batar da dan adam da da zuriyar annabi adam alaihissalam ya gaya wa Allah eh, kamar yadda ubangiji ta'ala ya gaya mana wala amuran na amurannahum fala na khalqallah sai na umarce su sai na sa su su rika canza halittar Allah sai na sa su su rika canza halittar Allah don haka tazyiru khalqillah ne a mutum ya tsatsa ga fuskar ɗansa ko shi bayan ya girma ya tsatsa ga jikinsa ko hannunsa ko cikinsa kamar da za su yi a ciki ko a gadon baya ko a kwanji a yi zane a zana wasu mucizai a zana wannan duk tagairu halƙin lani bai halatta ba hadisai sun tabbatar daga annabi sallallahu alaihi da dama akwai hadisin Aisha akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abdullahi dan Abbas akwai hadisin Ibn Mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallama cewa la'ana Allahu al-washimata wal mustawshima a wata ruwa la'ana Allahu al wani wal mustawshimat a ciki al-mughayyirati khalqallah Allah ya tsinewa masu tsaga jikinsu ko masu shashawa da waɗanda suke yi da waɗanda suke ci ai musu to wannan shi ake kira alwashin alwashin wato a tsatsaga jiki mutum ya ce ayi ko ai masa idan yaro ne iyayensa suka yi masa ya tashi ya samu kansa wani ba ya da laifi shi wani lokacin ba shi ya sa a yi masa ba ba kuma da yadda sa aka yi ba wanda ba shi da laifi kamar yadda galibi akan samu iyaye na baya saboda rashin sanin hukuncin Allah dangane da wannan da kuma wasu al'adu da suka sa ake yin wannan da zama da sun tsatsa ga 'ya'yansu ko 'ya'yan suka tashi suka samu kansu a cikin wannan ba a cewa sun yi laifi ya aka yi suka bari aka yi masu tun da lokacin suna jarirai ba su masu abin da ake ba amma bayan karantarwa ta addini ta zo mutane sun san hukuncin Allah dangane da wannan to bai kamata kuma mutum ya ci gaba da yi wa 'ya'yansa ba ko kuma a shi ya je yayi don bayan an bar ma na al'ada sai zama da an koma a riƙe na al'adar bature kaga an tsaga jiki an yi zane an zazzana wasu abubuwa a jiki da duk yana shiga cikin abin da shari'ar Allah ta hana shi alwashi ba kawai a fuska ba ko a ina ko a hannu ne ko a ciki ne ko a gadon baya ne ko a kwanji ne a damatsa ne duk sunan shi alwashin kuma Allah ta'ala ya tsine ma masu yin wannan kuma annabi sallallahu alaihi ya kira su al-mughayyirat khalqallah masu canza halittar Allah wanda kuma wannan bin umarni ne na shedan cewa la amurannahum fala na khalqallah sai na sa su sun canza halittar Allah saboda wannan ba shi da kyau a guje shi wanda har zai samu kansa a cikin wannan kuma shikenan wannan ba shi da wani laifi na'am sai tambayar dalli ta isa fage ya ce malam mutum ne yana azumi sai ya ce inda akwai ruwa a famfan can sai na sha sai ya je ya ga babu shin ya hukuncin azuminsa azuminsa ya kare niyya rukuni ce a cikin azumi niyya rukuni ce a cikin kowace ibada duk wata ibada da mutum zai sai da niyya to in niyyar ta kare to ibada ta kare azumi shi kai niyyar barin ci da sha da sha'awa tun daga hudowar alfijar har zuwa faduwar rana da niyyar ibada ga Allah shi da azumi kai niyyar bautar Allah ta hanyar barin ci da sha daga hudowar alfijar zuwa faduwar rana to idan ka zo ka canza niyyarka kenan abinda kai niyya za ka yi shi da azumi ya tafi annabi sallallahu da wasallam yana cewa innamal bin niyyar. wa inna ma li kulli imri'in ma nawa babu wani aikin da yake tabbata sai da niyya kuma kowane mutum yana tashi da sakamakon abin da ya niyyata sauraka in ka niyyaci in ka yi niyyar azumi to shikenan azumi kake yi in ka yi niyyar karya azumi shikenan ka karya azuminka shine ni kulli imri'in ma nawa duk abin da ka niyyata sakamakon wannan abin ne zaka samu da yau a ce wani abu ne wanda ba bisa niyya ba ko aka tilasta shi aka tilasta ba niyya ba ce ko mantuwa sai manta yana azumi ya sha kaga ba da niyar ya karya ba amma je sai da ya rasa ruwa ce kuma ya dawo azuminsa ba a karya azumi kuma a dawo da shi nan take na'am sai tambayar yusuf usman ya ce shin malan yaƙi yana cikin annobar da idan ana yin sa bai halarta a shiga ko a fita daga gari ba? to yaƙi wasifa ce kuma duk abin da zai zama halaka ba daidai ba ne mutum in ya san cewa <clears throat> ba shi da ruwa da tsaki cikin wannan abin ya jefa kansa ciki Allah ta'ala yana cewa la tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku cikin halaka sauraka mutumin da ake tatsaniya a guri a shi ba shi ne cikin waɗanda su ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya a gurin mabire ce shi ma'aiki yake a guri a'a shi yana daga cikin wanda abin zai iya ritsa da shi to yana da hanyar da zai gudu babu laifi ya gudu da bar gurin sannan kuma ba daidai ba ne zai kai kansa matukar da ya san cewa ba yadda zai iya kare kansa ba daidai ya kai kansa ba in ya haka to kamar ya jefa kansa cikin halaka tare da cewa Allah ta'ala ya ce wala tulqu aydikum aydikum ila taluka kada ku jefa kanku a cikin halaka wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunanku Allah ta'ala bai tausaya muku ne na'am na'am to alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyi rahama a yau za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar waya wato sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu 3 ko kuma sifili bakwai sifili daya sifili bakwai sifili ɗaya eh, bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma bakwai sifili bakwai sifili uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar da aka a madadin shehun malamin a doktor sheikh muhammad salu umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'an bayar a nan kano da kuma bashir idris ungogoyen da ya sada mu da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah mita 97.3 a zangon fm Rama radio radio radio